Бадай, што ён не толькі не разрадзіўся у той дзень, як яму здавалася зморанаму фізічнай душеўна, а наадварот, зарадзіўся. Шыковіч адчуў гэта на другі дзень. У той вечар ён моцна выпіў. Этая слабасць была агідная. Всё астатняе на адлегласці в адны суткі уяўлялася зусім інакшым. Ён адразу ж падумаў пра зосю, ці жывая, пазваніў у больніцу, начаваў у горадзе. Яраж да телефона не падышоў. Ён не выходзіў з палаты. Кірыла прарваўся ў аддзяленні, яго ведалі па ўчарашнім здарэнні і далі халат. Нясмела адчыніў дзверы, У маленькай пасля аперацыйнай палаце яна ляжала адна, і амаль так жа, як у часе аперацыі, да яе былі падключаны датчыкі прыбораў. Дзяжурылі лекары і сёстры трымалі на кіслародзе. Шыкоіч не адважыўся пераступіць парог палаты, дзе ішла нябачная барацьба жыцця і смерці. Яраш выйшаў калідор. Магчыма, толькі пухліны пад вачами выдавалі, што ён не спаў, а больш ніякіх прыкмет стомленасці нават пагаліўся як заўсёды раніцой что нецярпліва спытаў шыковіч сціснуўшы яго руки каля локцю паверх халата і зазіраючы знізу воч ты думаў аперацыі все канчаецца аперацыя толькі пачатак барацьбы по Былі крытычныя хвіліны, але здаецца, мы перамаглі. Да я б дыму цябе, Яраж баязліва адступіў мне <clears throat> не да тваіх жартаў. Ну чорт з табой Дякую. Ты што замочваў учора, А што табе? прэсны мараліст. Павярнуўся і пайшоў па доўгім калідоры можна было падумаць, што <laughs> яны пасварыліся. Але я разглядзеў услед сябру з добрую смешкай, як часам глядзіць дарослы шчыры і душеўна багаты чалавек на капрыз здольнага падлетка крыкнуў: Перадай маім, што і сёння я не прыеду. Шыкович павярнуўся, адсалютаваў рукой. Этая короткая крыхудзіўная сустрэча з сябрам, як кажуць, паставіла Шковіча на рэйкі. А ўсё тое, што ён убачыў, перажыў учора, сапраўды надало энергіі імпэту, і Кірыла зноў кінуўся на пошукі. Тыдня два назад ён заходзіў у КДБ. Падполковнік Вагін, высокі брунет, на выгляд зусім малады, відаць толькі з камсамолу, подумаў Шкович, прыняў ветліва. Здаецца, нават узрадаваўся знаёмству з пісьменнікам. Адразу пачаў гаворку пра літаратуру, паказваючы сваю начытанасць. Паведаміў сціпла, быццам між іншым, што сустракаўся шолохавым, Шковічу думках адзначыў, што маль усе афіцеры, з якімі яму прыходзілася страчацца, хваліліся сваім знаёмствам з выдатным пісьменнікам. Выслухаўшы просьбу Шковіча пашукаць у спецархівах матэрыялы аб дзейнасці патрыётаў і здраднікаў у іх горадзе ў час акупацыі, Ваген шчыра загарэўся. Расказ пра падпал полле пра першы гаркам групы мельніка і дубецкага пра вараву ганчарова цётку любу яраша і нарэшце пра савіча ён выслухаў з вялікай цікавасцю чалавек новы ў горадзе малады цікаўны не толькі па абавязку службы але і па прыроде сваёй ён як губка ўбіраў усё што ўзбагачала яго на веданнем людзей і абставін. А справа Савіча здалося Шковічу, просто такі захапіла кіраўніка абласной дзяржбяспекі. Ён тут жа выклікаў капітана, бадае разы ў два старэйшага за сябе пасівелага і сутуленага. Шковіч, які стараўся запомніць усе дэталі паводзін работнікаў, пільна прасачыў, як капітан увайшоў не выцягваўся, не дакладваў. Аднак по вайсковаму спыніўся каля порога, сказаў: «Слухаюся, Андрея Стахович. Сядайте, Анатоль Борисович запрасіў подполковнік, і калі той наблізіўся до стола, спытаў: « Знаёмы? Капітан кіўнуўшы Ковічу головой, але рукі не процягнуў, сеў крэсла насупраць, нязграбна неяк сеў, яшчэ больш згорбіўся і разглядваў свае вялікія мазолісты, як у дрывасека далоні, сашчапіўшы пальцы. Чаму ў яго такія руки, падумаў Шковіч. Вагін сам пачаў выкладаць сутнасць просьбы нечаканага наведвальніка. Кірыла здзівіўся, што падпалкоўнік адразу запомніў, прозвішчы людзей. Зайздросная памяць. Капітан, здавалася, не слухаў, думаў пра нешта сваё абыякавы да ўсяго на свеце. Разы два падняў вочы, але былі яны холодныя. Ніводнай скрынкі цікаўнасці. Шыковіч ведаў гэтага чалавека, хоць знаёмы не быў. Нехта некалі яму сказаў, што гэты сівы капітан працаваў у іх горадзе, яшчэ ў 37 годзе. І Кірыла адчуў цяпер непрыязнасць да яго. Перапыніўшы начальніка Шкоіч сказаў з тых, э, што супрацоўнічалі за кумпантамі, мяне больш за ўсё цікавіць Савіч. Капітан падняў вочы і кароткім позіркам вопытнага следча як бы, просвяціўшыковича у якім сэнсе ёсць у мяне упэўненасць что доктор памёр сумленным савецкім чалавекам доказы здагадкі і тое і другое трэба дакументальнае пацвярджэнне вы думаете пісаць роман на ці займацца пасмяротнай рэабілітацыяй вы лічыце что это несумяшчальна спытаў шыковіч я хочу напісаць аповесць якая была праўдзівым дакументам народ павінен ведаць і герояў і здраднікаў капітан паглядзеў на свайго начальніка той хораша усміхнуўся вы э, ведаеце что ў горадзе жыве дачка савіча спытаў пасля паўзы капітан ведаю кирилла хацеў бы расказаць што яна ў бальніцы і ёй будзе зроблена вельмі складаная аперацыя якая можа скончыцца трагічна нават яраш не дае гаранты але капітан раптам падняўся звяртаючыся да свайго начальніка ўжо больш афіцыйна па-вайсковаму по зараблю товарищ подполковнік все что можно і на развітанне зноў толькі кіўнуў головой у той міг шкович подумаў про яго інакш калісь сербановскі гэтулькі год у органах і як відаць карыстаецца павагай маладога начальніка то вельмі можа быць что гэта один на сапраўдных чекістаў. Шковіч званіў сербаноўскаму два разы, той адказваў, пакуль што нічога цікавага няма. Кірыла не стаў больш званіць, а проста з бальніцы рушыў у камітэт. Капітан сядзеў адзін у даволі вялікім ценявым пакоі, старыя ліпы засланялі шырокія закратаваныя вокны калі шыковіч увайшоў сербанаўскі спачатку паклаў вялізны сейф нейкія паперы з якімі відаць працаваў і толькі тады прывітаўся за руку хоць прайшло ўсяго нейкія полторы гадзіны рабочага дня у яго быў выгляд стомленага і абыякавага да ўсяго чалавека шыковіча ён пачаў цікавіць сам по сабе. Як жыве гэты чалавек? Чаму ў яго мазолістыя руки? Чым яго разварушыць, выклікаць на шчырую размову? Яшчэ нават не сеўшы кірыла паведаміў. Учора Софі і Савель зрабілі аперацыю на сэрца. Яраш аперыраваў. Капітан неяк устрапянуўся і ўпершыню ў прысутнасці Шковіча, выявіў сапраўдную чалавечую цікавасць. Абапёршыся ўпалымі грудьмі на стол ён неяк па-дзіцячы падпёр кулаком шчаку, гатовы слухаць і вочы яго засвяціліся. Я толькі што з бальніцы яны ўсё наш змагаліся за яе жыццё. Яраш радуецца, перамаглі, будзе жыць і будзе здаровая. Яраш кажа, што, 80 процентов таких операций дают добрые выники 80 это немало коли улечить что оперируется сердца але ведаете я присутничаў на операции сур'ёзна правда для меня гэта скончылася трагічным у ну, якім сэнсе я сам леў просто там не паспеў выйсці у перадаперацыйную і что упаў так нічога і не побачылі бачыў як раскрывалі грудную клетку як ярош трымаў яе сэрца на в руках. У руках, але на далоні. Ведаеце, ну, маленькае сэрца, жаночы кулачок. Ён узяў яго на далонь, а яно білася, спалохана так. Шыкові убачыў, што сербаноўскі нік прыкметна прытуліў руку, да левой стороны грудзей задумліва паўтарыў: маленькая. А ведаеце, што за суткі сэрца пераганяе 10 тонн крыві. 10 тонн? Я вас пазнаёмлю з ярашам. Ён можа цэлую ноч расказваць пра сэрца. Приезжайте до нас на дачу. Вы не рыбак? Чекіст раптам раптам цяжка ўздыхнуў. У мяне хворая жонка, таксама сэрца, станакардыя. Ледь ледь падняў чалавек заслону над сваім асабістым жыццём і адразу увесь раскрыўся. Цяпер Шковічу ўсё стало зразумела яго стомлены выгляд і загрубелыя руки і смутак у вачах. Нелёгка ў яго праца, нялёгка і жыццё. Кірыла адчуў яшчэ большую прыязь, давер, добрую сімпатыю і пачаў падрабязна расказваць, як зося ратавала яраша, як пасля шукала сына ганчарова, адзін і дзве гаварыў: факты і свае здагадкі. Сербановскі слухаў уважліва не перапыніў ніводным пытаннем ці за ўвагай, а потым раптам глянуў на гадзіннік і сказаў: « Вы амаль пераканалі мяне, што Савіч наш чалавек. Але скажу вам шчыра. Даказаць гэта будзе нелёгка. Нам прыслалі, са спецархіва яго справу. Ён кіўнуў на сейф там ніводнага дакумента ў яго карысць. Мо паглядзець справу, не адмовіў чекіст і ў той жа міг быццам замкнуўся на 100 замкоў. Куды дзяваўся просты стомлены чалавек, які дома абірае бульбу, мые бялізну, даглядае хворую жонку. Чаму? Вы для нас пакуль што прыватная асоба. Хто вас упаўнаважваў? Маё партыйнае сумленне, Хіба не аўтарытэтны орган, товарыш Шкоіч. Парадак ёсць парадак. Дакументы, якія з'яўляюцца дзяржаўнай тайнай, па-мойму, ніякі гэта не парадак, ўсё тая ж бюракратыя. Не веру я ў сакрэтнасць гэтай справы. Праз 20 год вы ўсё яшчэ лічыце такія дакументы дзяржаўнай тайны, Што там ёсць, чаго нельга паказаць камуністу? Капітан не адказаў. Ён зноў разглядваў свае натруджаныя рукі. Нічога там няма калі вы кажаце что ніводнага документа ў карысць савіча шыкоіш подняўся пойду до да вагина дарэмна что трэба адносіна партыйных органаў зайдите ў гаркам вас там добра ведаюць значыцца трэба паперка і ўсяго у капітан развёў на стале руки подняўшы вочы усміхнуўся па-сяброўску шчыра что зробіш але усмешка гэтая ўжо больш не падзейнічала нашыковіча ён не меў злосці на сербановска радавы работнік дзейнічае па інструкцыі аднак развітаўся холодна расчараваны ўзлаваны ўвогуле у у думках лаяўся не можете показать две паперки без гаркама яму страшэнна хацелася хутчэй заглянуць у справу што і як там інкрымінуюць мёртваму савічу але не хацелася ісці ў гаркам пасля ўчарашняга каб не падумалі што ён выстаўляе сябе і грае гэткага дзеяча якога цікавяць матэрыі больш высокія на чым клопаты пра сына. В рэдакцыі ішла лятучка, калі Шковіш з'явіўся ў кабінеце рэдактара, выступаў рагойша, разносіў яго фельетон. Промаўца сумеўся на нейкі момант, але адбою не даў. Наадварот пачаў крытыкаваць яшчэ больш бязлітасна і зласліва. Журналісты заварушыліся ў прадчуванні бойкім фельетон шковича не самы лепшы гэта так але ў тым жа нумары надрукаваны артыкул самога рагойшы калі рагойша гаворыць што фельетон сумны то ад яго артыкулы напэўна падохлі мухі многім карцела сказаць пра гэта да нікому не хацелася заядацца з такім інтрыганам лепш далей ад яго а то ён знойдзе выпадак сапсаваць табе кроў цяпер спадзяваліся на шыковіча ён не стрывае але кирилла праявіў поўную абыякавасць да крытыкі нават слухаў няўважліва думаў пра сваё некаторыя палічылі што гэта своеасаблівая форма адказу поўная знявага да крытыка. Нецярплівы гарачы Васіль парэчка загадчык аддзела культуры шаптаў ззаду: Плёсні ты яго Васильевич, Няхай не гаўкае. Артыкул яго блытаны, Але Шковіч не чытаў артыкула не да газеты яму было учора. Ды каб і чытаў, то ўсё адно не выступіў бы. Пасля аперацыі гаркама размоў КДБ яму Здавалася не то, ну не на тое, на што трэба ён часта траціў сілы і энергію. 45 год усвядоміць гэта. Не вельмі прыемным. Выступіў парэчка. Па-юнацку любёны ў свайго кансультанта, шчапіліся з рагойшым. Жывіцкаму прыйшлося ліць холодную ваду. Асцярожны рэдактор, добры чалавек, ён не любіў сварак у калектыве. За гэтай дабраты з яго потай кпілі, але ўвогуле паважалі. Маўчанне Шковіча на лятуцы всіх здзівіла. Звычайна ён кідаў трапныя жарты. Рэдактор тут жа, плануючы будучыя нумары, попрасіў яго, з'ездзіць у раён, даць нарыс пра лепшага камбайнера. Застаўшыся пасля лятучкі, Керыла адмовіўся ад задання. Жывіцкі разгубіўся: « Ты што, нездаровы? Не, захоплены другой работай. Шкада, вельмі шкада. Я дам у суботні нумар апавядання. Жывіцкі любіў прозу і не любіў вершаў. Спарэчкам, які кожны дзень адкрываў новых паэтычных геніяў, у яго ішлі бясконцыя баталіі. Кірыла паспрабаваў працаваць, правіць матэрыял, але ўсё здавалася сумным, непатрэбным, і чужое і сваё у галаве круціліся нейкія касмічныя думкі, далёкія ад газетных матэрыялаў і ад справы Савіча. Мабыць, ён доўга сядзеў нерухома, бо парэчка, які працаваў за суседнім сталом, раптам прапанаваў: « Давай махнём на раку, Васильевич. Будзе навальніца. Люблю навальніцу на лузе. і клёў будзе вось побачыш кирилла паглядзеў в окно і убачыў что неба ясная з раніцы завалакла белапопельная смуга Аднак солнце да ненатуральнасці абстрактна жоўтая на яго можна было глядзець без акуляраў пякло зямлю по-ранейшаму Было тихо і душно, вяло лісце на маладых ліпах прасіла піць, Але будзе навальніцай, магчыма, пачнуцца дажджы. Заўсёды, калі ў разгары уборка пачынаюцца дажджы. Сельскай гаспадарцы просто не шанцуе, падумаў кірылы і пашкадаваў, што адмовіўся ад паездкі ў раён. Ён заўсёды адчуваў сябе як бы, вінаватым перад людзьмі сяла і пісаў пра іх многа з любоўю. А можа праўда, паехаць на луг пад стагі і да ніткі вымакнуць пад дажджом. Але тут прыйшло адчуванне, што ён не зрабіў нечага вельмі важнага, не адразу нават зразумеў чаго а зразумеў кіўнуў загадчыку аддзела пачакай мяне і знік за дзвярыма няхай што хочуць думаюць пра яго абы дазволілі паглядзець справу савіча вырашыў пагутарыць стужыкавым Праўда, ён тугадум, як той анекдатычны фінт. На пытанне, якое задалі раніцой, адкажа ўвечары, але затое аб'ектыўны і разумны. У калідоры гаркама кирыла неспадзявана сустрэўся з тарасавым, прывіталіся. Но, «Ну, як вычухаў, спытаў сакратар, як быццам жаўтаў ліва, але без усмешкі. Што? Гламойку, не апеліруй. Другім дасталося больш моей не меў намеру апеліраваць адказаў шыковіч і падумаў ну вось я так і ведаў дайшлі да дзвярэй прыёмнай спыніліся тут тарасов адчуў што шыковіч які пры сустрэчы неяк даверліва пацягнуўся да яго раптам пасля гэтых слоў быццам па лесу панцыр сакратар падумаў гэтыя умоўнасці у з гары яны мімаволі робяць нас бюракратамі інстанцыя дыстанцыя а пасля глядзіш усё по форме правільна па сутнасці нелёгка нам вяртацца да ленінскага стылю і шчыра запрасіў адчыніўшы дзверы заходь пагутарым На нейкі момант Шковіч застыў нерашучасці ісці ці не ісці, Пра што ён мае намер гутарыць са мной, зноў пра сына? Тарасаў зразумеў, чаму ён вагаецца пажартаву не бойся. Маралі чытаць не буду. Ужо ў кабінеце скінуўшы пінжак і расслабляючы гальштук спытаў: « Каго там з тваіх блізкіх аперыравалі? Мне Лариса Петровна сказала. Ішыкович пачаў расказваць усё з яшчэ большымі падрабязнасцямі, чым раніцой расказваў сербановскаму, пра савічаў, бацьку і дачку, пра падпольшчыкаў, імёны якіх раней нідзе не ўпаміналіся, пра свае здагадкі, меркаванні, пра суб'ектыўнасць кнігі вулкана. Вось яно што падумаў Тарасу, прыгадаўшы, як гукан выступаў на бюро. Зразумела. Старому нялёгка адмовіцца ад старых поглядаў яму здаецца, што ён адзін усё сказаў. Не хочацца любымі сродкамі збіць стропу гэтага няўрымслівага чалавека свайго сааўтара, які можа ўсё перавярнуць да гары нагамі. Мета той. Але час не той семён парфёнович. Я тут чалавек новы кирилла Васильевич. Але ведаю, што пасля вайны гаркам разы чатыры, здаецца, займаўся падпольлем і кожны раз у спіс падпольшчыкаў заносілі дзясяткі новых імён. Хіба гэта не доказ таго, які размах мела барацьба нашых людзей? Хіба для выяснення і ўслаўлення гэтай барацьбы не варта папрацаваць, Шковічу здалося, што Тарасаў супраць таго, каб яшчэ раз вяртацца да падполля, ён выказаў гэта горача з наступальным запалам. Але для гэтага варта папрацаваць, згадзіўся сакратар гаркам, шукаючы ў спісе пад шклом нумар телефона. Першапачаткова нават імя яраша нідзе не ўпаміналася а ён выконваў спецзаданні гаркама. Тарасу павярнуўся да століка з тэлефоннымі апаратамі і набраў кароткі нумар. Ало Вайгин, добрый дзень, Тарасу. Многа шпіёнаў злавіў. Што? Вывеліся, кажаш. Глязі, як бы мы не прытупілі пільнасць, то-то, -та... Андрей Астахович, што гэта ў цябе баяцца паказаць дакументы часоў вайны нашаму пісьменніку? Чалавек цікавую працу задуму. Трэба памагчы, што? Тарасаў змоўк і слухаў даволі доўгае тлумачэнне, кідаючы час ад часу кароткае ага, ага. Кирилла заўважыў, што в нейкі момант ён шчыльней прыціснуў слухаўку да вуха. Сакрэт. Кирилла падняўся з крэсла і адышоў до да акна. Неба зрабілася шэрапопельным. Сонце рассеяло свае праменні ў гэтых сухіх і высокіх аблоках, Не пякло больш, але нерухомае паветра не астывала, яна як бы згушчалася, ад чаго духата на нават мацнела ажно цяжка рабілася дыхаць але поедем с парэчкам на луг под навальніцу станем на беразе і будем гукать грому ого некалькі гадзін першабытнага жыцця василь умее арганізаваць яго каб ні пра што не думать добра давай у чатыры шыковіч схамянуўся узрадаваны што гэта яму назначае вагін сустрэчу на чатыры глянуў на гадзіннік было без чвэрці тры тарасаў паклаў слухаўку дні праз два яны пакажуць табе кирылла васильевич патрэбныя дакументы таких органах нельга без некаторых фармальнасцей. Два дні, якія, напэўна, расцягнуцца ў тыдзень нецярплівы даследчык, расчаравана ўздыхнуў. Сакратар нібы прачытаў яго думкі: « Не бойся, гэта не будзе праз два тыдні. У чатыры вагін будзе ў мяне і я яшчэ раз напомню яму. Жадаю поспеху. На трэці дзень пасля аперацыі Яраш нарэшце пакінуў бальніцу і прыехаў на дачу. З'явіўся гадзіну 5 дня на таксі акуратна паголены у новай чэшскай тэнісцы, Дома ведалі, што пасля ўдалай аперацыі ён заўсёды нешта купляе, шампанскім цукеркамі падарункамі быў важлівы далікатны ласкавы быццам не бачыў сям'ю і суседзяў цэлы год Аліна адамуна ўмела сустрэць яго ўрачыста калі ён затрымліваўся ў бальніцы на суткі на двое пасля такіх вось аперацый у яе не ўзнікала ніякіх дурных думак нішто не псавала настрою а і она сама радавалася, што страчае мужа з чыстай душой. Пра аперацыі яна звычайна не любіла распытваць, але на гэты раз выпадак быў асаблівы. Па тваім выглядзе бачу, што ўсё добра, іншую, Не трэба віншаваць галка, не трэба, ты ведаеш, я не люблю віншаванняў, калі размова ідзе аб жыцці чалавека. Ды не ўсё яшчэ добра. Але калі прыбегла злугу Наташкай павесла на шыі, спытала шэптам: Ну як там тата, что? То ён адказаў: добра Наталка. Мы з табой перамаглі яшчэ раз. Раскажы! Яна адна любіла слухаць, як бацька расказваў пра сваю работу і даволі добра ўжо для свайго ўзросту разбіралася ў хірургічнай тэрміналогіі. А таму ярыш ахвотна пачаў перадаваць увесь ход аперацыі амаль гэтак жа падрабязна, як расказваў бы студэнтам, трохі хіба больш спрошчана з меншым ужываннем спецыфічна медыцынскіх слоў. Маці не падабалася гэтае дзіўнае не па ўзросту захаплення дачкі хірургіяй. Лена маўчала, рабіла выгляд, што таксама слухае з цікавасцю. Неяк раней яна аднойчы сказала Антон, я зусім не хачу, каб Наташа была лекарам. Даволі ў хаце медыцыны. Наташа горача запярэчыла: Хіба дрэнна быць такім лекарам, як тата? Такіх нямнога. А быць такім, як я вырываць гнілыя зубы. Антон тады абурыўся, закрычаў, што ён катэгарычна забараняе ёй гаварыць гэтак пры дзецях аб сваёй прафесіі. Ды і наогул аб любой прафесіі. Дзеці павінны паважаць кожную карысную працу. З таго часу яна не перашкаджала іх медыцынскім размовам, То радавалася, што медыцына зусім не цікавіць сына, але не радавалася, што ён як бацька галубятнік. Віктор дапамагаў маці ставіць на стол з паважнасцю дарослага, але ў душы раўнаваў да сястры, што яна захапіла бацьку. Яму таксама хацелася пахваліцца, што ён перада... Ён перабудаваў галубятню. Нечакано пазнаёміўся з галубятнікам суседняй вёскі, тутэйшым настаўнікам і выменяў у яго пару рэдкіх паштавікоў. Але Не можаш ён вось так з бухты барахты, як тая Наташка кінуцца бацьку на шыі і прапанаваць хутчэй лезем на гарышча. В самым пачатку сустрэчы з бацькам Віця паведаміў толькі одну на віну. Учора ведаеш, якая навальніца шуганула фронтальная. За студёнкай на три кіламетры лес палажыла. Максім Рыгорович кажа, тысячи две кубометров буралому. Про голубов сказал пасля полудня, коли вышли на двор, сказал стрыманами женщин. Я раз усё зразумеў, выгукнуў, нібы нават скрыўдай, што ж ты молчаў, а? І адразу полез на веранду. Праз колькі хвілін вясёлы пранізлівы свіст абудзіў адвячоркавую цішыню лесу і лугу. Увечары, калі прыехаў з горада Шковіч, яны палілі свой касцёр і на агні варылі юшку. Яраж сынам паспелі налавіць рыбы. Мокрая яшчэ да ўчарашняга ліўня ламачча гарэла роўна і не горача. Юшка варылася доўга, Елі яе ўжо прыцемку накормілі дзяцей. Наташа і Віця спать мама, спать, спать. Дзеці неахвотна рушылі дадачы. Ты безлітасная галя. Віктор збіраў дровы, лавіў рыбу. Галя лепшы педагог, чым мы з табой. Правільна жонка, А мы с тобой педагогі дрэнь, як там Владзіслав спытаў Яраш. Працуе, ты яго бачыў? Хіба яму да сына, Яно весь у падпольлі, Не іранізуй сур'ёзнай справы. Сын пазбягае сустракацца са мной, яму сорамна, прыязджаў Тарас. Жанчыны сядзелі на лавацы, мужчыны па-турэцку на вільготнай зямлі насупраць адзін аднаго. Яраш адпачываў. Яму не хацелася ні гаварыць, не думаць. Ён глядзеў у агонь, любаваўся водблескам полымя, жарам, бурштынавымі кроплямі смалы, што выступілі на тоўстым суку. Прыгожыя кроплі. Шкада было, што яны, згараць. І ў гэты міг упершыню пасля таго, як паехаў з бальніцы, варухнулася ў душы трывога за зосю. Ды ён прагнаў яе, нічога не здарыцца яшчэ учора хворая апрытомнела, сёння глядзела на яго з удзячнасцю яснымі вачами, спрабавала усміхнуцца, прашаптала, мне лёгка дыхаецца. Але цяпер і будзе лёгка дыхацца і лёгка хадзіцца по зямлі. Я рашу было радасна. Аднак выказваць сваю радасць усім не хацелася. Ён выдаў яе Наташы. Мог бы яшчэ прызнацца Шковічу, каб яны былі адзін на адзін. Кирилла пачаў расказваць пра свае пошукі пра размову КДБ і гаркамі я раздзівіўся ёсць справа насавіча на мёртвага Ты ж сам казаў што ў твае абавязкі падпольшчыка ўваходзіла вывучаць тых хто супрацоўнічаў з акупантамі Я думаю недзеля спартыўнай ці мемуарнай цікавасці гэта рабілася б Ну але згадзіўся яраш задумліва. Галіна Адамуна падала яму місачку з юшкай. Дякую, сказаў як чужой, паспытаў варыва з лыжкі, паставіў місачку на край лавачкі горачым і дашыковіча слухай кирыла. А ці варта варушыць такія архівы, каб узняць пыл, ад якога нехта будзе чыхаць, хто ты я я не буду чыхаць ад такога пылу. Шкою чажну падхапіўся, яго абурыла, што яраш, які быў загарэўся, таксама як і ён раптам зноў дае адбой, Чаму? Сам жа падпольшчык, нас самога ж былі забыліся і колькі год ніхто не ўспамінаў. Чакай, я лічу, што трэба было рабіць або раней адразу ж па гарачых следах. Мы не здолелі тады разаобрацца ва ўсім наадварот, шмат што заблыталі. Няхай даруюць мне, Але я не веру в аб'ектыўнасць спраў, якія заводзіліся ў той час або гэта трэба рабіць пазней, калі загояцца ўсе раны. Найдаражэйшая якасць памяці забыўлівасць. Каб нічога не забывалася, чалавецтва загінула б. Забыўлівасць лечыць і раны душы і раны цела б дзіўная ў цябе філасофія. Ведаеш з якога арсенала давай кирилла без арсеналаў. Я думаю пра жывых людзей, пра іх сэрцы, а не пра адносіны паміж дзяржавамі, Хоць у палітыцы таксама забываюць і варта забываць, інакш ніколі б не канчалася варожасць. Ты думаешь, пра зосю. Гліна ўстрапянулася, балюча ёкнула сэрца, але ён думае пра яе. Чаму ён так хвалюецца за яе? І ў гэты міг у душу яе ўпала зерня раўнівай падазронасці. Упершыню да пацыенткі мужа. Яраш узяў сваю місачку, пачаў сёрбаць юшку, Кірыла кінуў у касцёр ламачча, дым пацягнула на жанчын. Яны закашляліся, але з лавачкі не сышлі. Агонь прытух, і ў цемры ніхто нікога не бачыў. Дык вось што я табе скажу, гучаў быццам здалёк голас шыковічым. Можа ты забыўся, Ці хочаш забыцца? Цябе праца не менш гераічная, чым у падполлі. Навука, ад якой ты шкадуеш адарваць адну хвіліну на што іншае, Але май на ўвазе, што яна зося нічога не забыла і ніколі не забудзе. І мільёны не забудуць і ты не асцерагай яе ад мінулага, Яна не баится яго. Галлё збоку яраша разгарэлася, агонь асвятліў яго постаць чырвоны ад вобліску полымя, вялікі нерухомы з місачкай у руках. Ён нагадваў правадыра невядомага племя надзвычай дужых, і прыгожых людзей. Галіна, убачыўшы мужа ў такой паставе, адчула новы прыступ страху ад думкі, што можа страціць яго. Валентина Андрею наглядела на Ярыша з захапленнем і патаемнай жаночай зайздрасцю. Ён варухнуўся, і няўлоўным рухам чараўніка кінуў пустую місачку цемру. Дык я табе скажу, слухай. Ты ж не даследуеш падпольлю ў поўным аб'ёме. Ты як дэтактыў, Цябе захапіла гісторыя аднаго чалавека, Яго загадкавыя смерці ты ўзрадаваўся выпадку знайсці востры сюжэт. Яго ўвесь час хіліла да дэтэктыва, сказала Валентина Андреевна, з іскрынкамі смеху ў голасе. Ёй было хораша, весела і хацелася, каб мужчыны паспрачаліся больш горача. Але ты нічога такога не знойдзеш. Цяпер я больш чым раней упэўнены, што Савіч не быў ні ворагам, ні героем. Ён звычайны стары лекар, які хацеў памагаць людзям у любых абставінах. Інфекцыяніст ён баяўся эпідэмій, якія заўсёды прыносіць вайна. Каб сачыць за санітарным станам роднага горада, пайшоў на службу да акупантаў. Вось табе увесь твой дэтэктыўны сюжэт касцёр разгараўся ужо добра разгарэўся святло яго выхапіла з цемры ладны круг колькі дубоў сосен і дзіўна пафарбавала іх кара сосен пачырванела а мох на старых дубах стаў што снежны іней сівы сівы -сі Над головой зашамацела лісце ад гарачага паветра, страляў залатымі кулькамі вугольчыкамі касцёр. Яраш яшчэ больш пачырванелы, прыўзняўся на руках і адсунуўся далей ад агню. Шыковіч стаяў з другога боку вогнішча, шырока растаюшы ногі, заклаўшы руки за спину. Тое, што ты расказаў, доктар, ёсць найлепшы сюжет. Але я сюжэтаў не шукаю май на ўвазе. Савіч абвешчаны з драднікам. А ты сам сцвярджаеш, што ён сумленны чалавек, няхай сабе і не герой. Дык што ж по-твойму, пакінуць яго ворагам, Не паварушыцца, каб даказаць яго сумленнасць, рэабілітаваць яшчэ адно добрае імя, як рэабілітаваны імёны тысяч ні ў чым невінаватых людзей, Шковіч пачакаў пярэчанняў, але яраш маўчаў. Ён згаджаўся. Больш таго ён не разумеў самога сябе. Чаму раптам здумалася адгаворваць сябра ад такой пачэснай высакароднай справы. Не, ён бадай што разумеў, чаму, бо думаў пра гэта яшчэ ў бальніцы. Цяпер, калі зосі зроблена, ён упэўнена ўдалая аперацыя, і яна па сутнасці пачне новае жыццё, новае ва ўсім. Аб гэтым ён паклапоціцца, яму чамусьці не хочацца, каб хто-небудзь ці што-небудзь вяртала яе да мінулага добра калі шыковічу удастся даказаць тое што хочацца даказаць ён яраш упэўнены што савіч сумленны чалавек сумленны лекар але але калі не будуць знойдзены дакументы якія пацвердзілі б яго сувязь з падпольшчыкамі з партызанамі это застанецца толькі яго прыватным перакананнем ці гэткай жа прыватнай думкай кірылы зосі наўрад ці будзе лягчэй ад гэтага маўчыш спытаў шыковіч Май на ўвазе, што абыякаваць да лёсу людзей, якіх мы ведалі, з якімі працавалі, якія вучылі нас, прынесла вялікую шкоду у пэўны час. Так я паставіў у цэнтры справу савіча, бо нельга ахапіць сяго адразу. Але знаёмячыся з дакументамі, я выяўляю ўсё новых і новых герояў. Хіба для гэтага не варта пачыхаць ад архіўнага пылу? Хіба пыл гэты такі шкодны, Наступаў Кірыла так напорыста і рашуча, што летні ў лес у агонь наблізіўся да гастра так блізка, што яму прыпякло калена, адступіў, нахіліўся, каб пагладзіць калена, але як толькі прытуліў нагрэтую штаніну да цела заенчыў: Ой, гару ратуйце! Жанчыны засмяяліся, Антон ледь прыкметна усміхнуўся. Такая раптоўная задумлівасць яго, сур'ёзна ўстрывожыла галіну. Залішне ён думае пра гэтую зосю, подумала яна.